moi ben tamén. Estivemos en Canso outro día, non? Sí, fomos ver, bueno, a sesión de non ficción porque non conseguimos <laughs> entradas para a sesión de ficción, hai que equipear con moito tempo. Hai que recoñecelo tamén que non. Mm. <laughs> e que che pareceron? Ah, é algo interesante e creo que moitas veces aparecen aquí en Compostela e no circuito tamén, así que habrá oportunidade para, para verlos por aquí tamén. E eu teño que dicir que a que gañou o premio de non ficción a min gustoume, o sea, que estou bastante de acordo. Ah, foi o meu favorito tamén, sí, ah, bastante chulo. Pois nada, para o ano que ven, se non fuchedes, recomendámos que vaya a Cans. E a subir o Chimpín. E a subir o Chimpín, é verdade que subimos o Chimpín e todo. <laughs> Un pueblo se compone de varias entidades. Por ejemplo, la parroquia, el ayuntamiento, el teleclub... A peli da que imos falar hoxe está dirixida por... Por Sonia Méndez, e unha directora viguesa que está facendo a súa primeira película de ficción, uh, o seu debut, eh, que empezou a súa carreira como actriz. E empezou facendo series galegas cando tiña sobre 21 anos, e creo que por iso ela pensaba que igual era a persoa adecuada para facer unha película así, que se fixo con un reparto de actores uh, adolescentes, Eh, ela empezou con unha serie que se chama Terra de Miranda e despois fixo outra como os, Atlántico, os Atlánticos a verdade é que como non teño moi, moito coñecemento da, das series galegas pero uh -huh. aparecen en Wikipedia e teñen enlaces que supoño que son famosas <laughs> eh, tamén fixo eh, unha parte da serie de Cuénteme como pasó eh, e fixo algún, algunhas películas e curtas de mm, non ficción como documental de Luz Fandiño. así es verdad. Que, que, se llamaba A Poeta, analfabeta, que no la vi ainda. Yo tampoco, que, verla, ya. Em, que acaba de desnacer, como link que gustaba decir a, a Luz, em, desgraciadamente. Em, así, que, está un poquito dedicado a ella este podcast, o mejor este sí, claro. Eh, así que así se fai o su estreno de ficción y e a película llámese As Neves. Como xa saberedes, a vosa compañeira Paula Fernández leva desaparecida dende a noite de Entroido. A Sarxento Portas está aquí para facervos unhas preguntas. Quen de vos estaba na festa? A ver... E o tema de hoxe é... Eh? O efecto dos cogumelos alucinógenos! Efectivamente, pois eh, As Neves é unha película eh, que sigue a historia de un grupo de adolescentes que están facendo unha rave nun, en Entroido, debe ser, non? Eh, porque están disfrazadas e disfrazados máis que nada. eh, deciden tomar setas. Entón, bueno, durante a festa pasa unha cousa, unha das rapazas pois eh, pasa o mal, en marcha, de, antes de tempo, e o día seguinte pois non saben onde está e desapareceu, non? Entón, na historia o que seguimos é a, o resu bueno, eh, por unha parte a búsqueda desta, desta rapaza e por outra parte o efecto que ten esta desaparición no resto do, dos rapaces e rapazas do grupo de amigos, non? E de amigas. Bueno, aparte isto é importante dicilo, é certo, eh, hai unha tormenta de neve e entón quedan incomunicados, non? Eh, na vila. Entón, bueno, é un pouco unha historia, eu creo que moi galega no sentido de que isto pasa moito, non? Na, na montaña galega que a xente se queda incomunicada cando neve e é un pouco, pois iso, unha historia sobre sobre que pasa cando mm, máis ben sobre que pasa cando desaparece alguén, non, non tanto que sobre sobre a desaparición non, non importa tanto, non é CSI, non importa tanto o que pasou coa, coa rapaza, senón máis ben o efecto que ten esta desaparición na xente que está, non, que, que permanece, non? E, e bueno, Non sei se queres empezar ti comentando algunha cousa, Vince. Eh, pois, pois un, o que dis que é moi interesante a película por lo que non mostra, non? Uh -huh. Porque non nos mostra moitas cousas. Hai unha separación e despois a peli sigue as caras dos adolescentes. A verdade é que os adultos están presentes no fondo, pero a cámara sempre sigue coas caras dos adolescentes. Así que nos facemos a viaxe um, da película con eles, sempre. Eh, bueno, e creo que se podría comparar a película con outras series de adolescentes, non tanto películas, pero como Élite, que sempre sí. empeza con morre un adolescente e despois hai que buscar como morreu, ou sam, ah, en un, nunha temporada unha, había unha des desaparición tamén. Ou outras series que a verdade que eu non as vin, pero como Euforia, moita xente está dicindo tampouco a bien. Uh -huh. Eh, Pero eu teño que decir que me gustou moito como esta película tratou uh, os adolescentes, porque creo que son moi objectificados sí. nesas outras películas sexualmente, sí. como lles mostra de festa, de drogas, non sei, de todo, e aquí a verdade é que a directora ten moito respeto aos adolescentes e, e pareceume unha visión máis real das súas vidas. Bueno, inda que o que pasa aquí non é moi non, non me pasou a mí, <laughs> non, non na adolescencia, non é, é máis um, Sí, de feito, non, sigo mostrando como nenos e nenas, non? Como xente que aínda está madurando, non? Que é un pouco a idea. E como xente que comete erros, a min iso tamén me gustou un montón, a verdade, o a forma en que, sí, é respeto. Creo que ten moito respeto pola adolescencia e te podes sentir moi identificada co con estes adolescentes porque podes sentir que tipo podías ser eles, non? E mm. tampouco saberías como reaccionar se desaparece unha persoa que queres nesta época, nesta etapa tan fastidiada, non? Como mm. é como é a adolescencia. Tamén hai xente que está comparando con Twin Peaks un pouco. Ah, bueno, como porque a historia, non? perdido claro, en medio da nada, va. Que non importa tanto o que pasou, non, con mm. Laura Palmer como como que pasa na vila, tamén, non? Como Laura que, claro, sí, non? Sí. É moito menos rara esta película. Esta película Hombre, non ten nada <laughs> de, de, de, de David Lynch, pero no, no, sí. Que, no, está é costumbrista, entendo. case, non? Esta é eh, costumbrista dentro da, sí. dentro da súa historia. Sí. E, e, bueno, creo que podemos decir que esta rapaz desaparece... Eh, por algo que se comparte polas redes sociais, uh -huh. que algo está moi presente hoxe en día, se si ves as noticias, eu creo que unha vez por mes uh -huh. pasa algún caso de hora con inteligencia artificial, incluso que hai rapaces que coyen a cara de un rapaz da súa clase sí. que lle fai nudes um, usando a inteligencia artificial, bueno, coyendo fotos sin permiso um, e mandándoas eh, vídeos en permiso de todo, ¿no? Um, y bueno, creo que esta película está muy guay para verla en escuelas o sí. con grupos adolescentes y, y, para que a veces anheles y después para que haya un debate, un, unha conversa despois de vela. Sí, tamén porque tamén fala de LGTB-fobia, de feito, non? Así de algún xeito. Entón é unha fala de dous temas que sí, que están uf, super de moda, non quero dicir de moda, pero que están como na boca de todo o mundo agora mesmo, non? Sí que é certo. Eh, mm. Claro, si, de, de a causa da, das redes sociais moita xente sai do armario sin querer, non? Sí. Como está obligado a sair do armario porque alguén comparte algo que non debería ter feito. Um, e sí, creo que que trata moi ben uh, estes temas. E tamén o tema igual da masculinidade na adolescencia, non? No tema, porque a min, por exemplo, unha persoa, un, un tema que me gustou moito é o mozo da rapaza que desaparece, non? Eh, Gústame como está tocado o tema de que el non sabe se lle fixo algo ou non, o tema todo este de de unha persoa que non ten claro se é violenta ou non, non? E, e ti un pouco acompañas a, a este rapaz na su, no seu descubrimento, na idea de que de estar perdidísimo, non? E, e non entender, e chegar a dubidar, non? De que fixo, non? E isto pareceme mm. importantísimo tamén para poñerlo aos adolescentes, non? Porque pode pasar, porque aparte, bueno, están nun medio dunha rei, están colocados e e, e bueno, vivimos nunha, nun mundo pues, misóxino e, e pode pasar, non? E entón el dubida e está guai esa dúbida, non? A mí me gusta moito como está plantexado. Eh, eu creo que tanto el, que por certo, chamase Manu na, na película e que os dous protagonistas da película son Manu que está interpretado por David Rodríguez, que é o mozo de, de quen estabas falando, e a mellor amiga de Paula que é Erea, que está interpretada por um, Andrea Varela. E David Rodríguez sí que saiu en algo de antes, de alguna serie, alguna película, Eh, pero Andrea, tanto, tanto ela como moitos outros actores están facendo o seu debut que é a primeira película que fan. E que o fan bastante ben por ser sí. a primeira vez, sí, non? Sí. Eh, pero bueno, o que a directora dixo de, desta de película é que vemos um, como un acto eh, que, no, que no es un acto de maldad eh, y cómo se puede convertir en algo muy dramático, ¿no? Porque no son malas personas. Pero como tampoco sabemos nos muy bien lo que pasó, ellos dudan de, de, sí mismos, nos dudamos de ellos. Em, y sí que algo que, que se hizo, al final que vemos que fue un acto como casi de amor, convertirse en algo muy horrible. Horrible, sí. Bueno, e eh, supoño que un pouco a a idea da directora, non? Amosar que podemos cometer erros que, que os adolescentes e os, e os adultos cometen erros cando ti pensas que algo non vai ter unha, non? O sea, que todo é un, é un pouco como a tormenta de neve que hai en as neves, non? Eh, todo volves unha bola tan grande que ao final pois todo des, eh, se, volvese mal, malísima, non? Igual con a tormenta de neve que empeza sendo un poquiño de neve e ao final pois non podes sair da túa vila, non? E supoño que isto é un pouco o mesmo, non? Unha bola mm. que se fai grande ata que pois unha das persoas implicadas pois desaparece, non? Sí, sí, total. Eh, e está guai o que decías tamén dos actores, non? Que son amateur. Ao principio nota, o sea, eu notei no, un pouco principio, tardas un rato mellor en en meter, un anaco en meterte na peli porque sí que ao principio notas que son pois amateur, que é unha peli así con poquiños cartos e así, non? Pero en canto te metes, a min encantoume. Encantoume precisamente que fosen amateur e gustoume moito que fosen... O sea, estamos tan acostumadas a pelis de xente que xa o ten todo controlado e tal, mm. que é unha mm. pasada ver unha peli como esta, non? O mellor, que es que non é tan que que é máis pois un pouco así feita con cariño e sen máis, non? Non sei como vesti. Sí, sí, bueno, por lo que escoitei do proceso, como que que sí que se fixeron moita piña, sí que fixeron moita piña Notase. entre eles porque foron, xa non sei que cantos son, 10 chavalas máis ou menos. Por aí. Que todos tiñan, bueno, escoitei algunha entrevista cos actores que no momento da entrevista tiñan 19, así que se supone que todos terán menos de 20 anos. Eh, e o proceso co, coa directora, con este equipo de nenos, ao final <laughs> traballando xuntos, creo que se nota que, sí. que son amigos de verdade tamén e, e, e sí que se nota, está guai. Eh, bueno, unha cousa máis sí, que... claro, dalle, dalle, que temos bueno, tempo de sobre. Eh, a vila chamase As Neves, pero está gravada en, eh, na Fonsagrada, que eu teño e moito cariño ese sitio polas foliadas que fan, eh, pero eu non sabía tantas cousas sobre a Fonsagrada, eh, seguramente ti sí, Elena, pero Nin que... idea, no, no, eh, coñeces máis a Fonsagrada que a, a ver, espera, agora, es que eu eh. acabo de <laughs> ler isto nunha entrevista, pero din que é a vila máis alto o nivel do mar de Galicia, Así é? Eh? E tamén está na comarca máis extensa e menos poblada de Galicia. Anda. Así que, bueno, sí que se nota como parece como un sitio super perdido um, eh, en medio de nada e xente sí que se podría quedar atrapada ali pola neve, polas tormentas de neve, supoño que... É que eso pasa, eh? Eso pasar, pasa, ¿no? sí, sí. Mm. Eh, eh, por exemplo, Manu realmente traballa no campo? Iso non, non, sei. Sabes. poño supoño que non porque en outras películas e ah, series. Ah, vale, pero, pero que me sei. parece todo como moi realista. Pero todos non os sei. sitios sí que existen. Sí. O bar onde están os chavales facendo festa durante a tormenta, o colexio que está abandonado, era o colexio onde ía a xente como, bueno, da idade da xente dos pais Ostra. que saen na película que, que, que, que ia no cole. Eh, mas é que sí, to, todo sí que está ali. E bueno, si coñeces a Fonsa Guerrero, si fuches a Folía en algún momento, seguramente que recoñeces o lonxe eh, o a vila. Guai, a vista é brutal ese momento no que se ve aí a, a néboa aí pola mañán sí. e así, é como moi moi bonito. Un sitio moi misterioso, moi Un sitio moi misterioso. Moi alto, moi mm. moi guai. A fotografía a min un montón e está feita por Lucía Pan, que é a mesma que fixo Matria. Eh, creo que sempre fai bastante bo traballo, non sei. Mm. É unha fotografía bastante bonita. E bueno, unha cousa máis que non o dixemos antes, que, pero que hai unha boa ali que está interpretada por Luisa Mer Merelas, que está en todo que todo cine e todas as series galegas, non? Eu creo que cada cousa galego que vi na miña vida eh, sí. sai ela. Eh, está ora na serie de Irene Pin, a nosa amiga, eh, Renta Pal, acabo de facer un capítulo, estaba nas bestas, estaba en... en Fariña, a única non? serie que eu vin que era Os Matalobos, está en Fariña tamén, pode, seguramente, non me lembro. Pero bueno, aquí está tamén ela. Eh, unha cousa que, que, que quería tamén comentar e esquecime de dicilo antes que me parece que é unha película moi xeración Z e bueno, moi millennial tamén porque ao final nos facemos o mesmo nas esteas nas que están falando entre eles eh, pero están falando co móvil, entón hai silencio sepulcral, simplemente se están comunicando a través do teléfono mm. e ti ves a Erea na súa habitación, a quen sexa coa que fala na súa habitación, pero se mm. están comunicando, non, a través de... Sí, está moi ben feito, porque tam... me sorprende cando ves a unha película que está ambientada en día e que non ves un móvil en ningún momento, sí, porque exacto. iso non é realista <laughs> para nada, porque estamos andando sempre con un móvil na man. Exacto. E bueno, eu non sei se nos máis cos adolescentes, pero máis ou menos eu creo que ando co móvil tanto como a eles. Sí, sí, eu... Pero pasamos moito tempo comunicándonos por teléfono e non falando. E está, está ben realizado iso, sí. sí. E, bueno, unha cousiña máis eh, que a banda sonora é de Andy Bell, que, bueno, é o baixista de Oasis e ademais é un, un, o guitarrista dun grupo que a mí me gusta bastante, que se chama Ride. E parece ser que Sonia Méndez pois falou con el porque lle gusta a súa música e que o, o tío, pois, super riquiño, dixolle que a tope, que, que lle facía banda sonora. O sea que aquí, dende aquí, un, un punto para Andy Bell, eh? Bueno, pois Vince, veredicto. Pero dice, bueno, a mí no me parece nada hiper, súper increíble ni imprescindible, pero a mí me ir ao cine a apoiar o cine galego e un pouco que dixen antes. Creo que é unha peli que respecta os adolescentes a 100%, que mostra as súas vidas de un xeito moi honesto, moi traballado, mm. eh, e con moito cariño, e creo que fala de cousas moi importantes para os adolescentes de hoxe en día. Mm E sei que o Numax faz sesións para escolas e institutos e tal, e creo que molaría moito facer unha excursión para o instituto para ver esa película e despois ter unha charla. Totalmente, eu concordo contigo. Eh, eu pasei non moi ben vendo a peli, ademais, eh, o sea, é curtiña, non vese, vese ben, e son, uns, son unhas temáticas, está guai ver Galiza representada no cinema, non? que ao final non pasa moito e está guai pois, sentir que entendes un poquinho a cultura que se ve no, na, no cine. E E eh, eu animaría a ir ao cine a vela, pois porque, bueno, é apoiar o, a esta persoa que fixe unha peli, pero bueno, é unha peli que tamén se pode ver na casa, no? Pero, sí. o sea, non, é, non fai falta unha pantalla grande, pero bueno, animamos vos a que vayades a vela ao cine porque hai que colaborar co cine galego, non? Sí, sí, sí. E a ver se si dá máis cartos eh, para a próxima peli para facer algo incluso máis grande, sí. Exacto. E nada, agora ides escoitar o pitido de sempre e imos falar da mesma peli, pero con spoilers. Con spoilers. Vale, pois a, xa sabedes, a partir de agora se escoitades e de saber de que como remata a peli e igual non vos interesa, así que cuidadiño, eh? Sí, se si non queres saber o que pasa, apaga agora. Así que nada, imos falar sobre todo, pois pues, supoño que do final, non? Que ao final resulta que era a que compartiu o vídeo, bueno, o vídeo é de Paula que enrollándose con outra rapaza porque resulta que é lesbiana e quere deixar o seu mozo e non sabe como, non? E, bueno, pois Erea comparteu o vídeo. Sí. E isto é eh, como a bola que desata todo o caos, non? Como a nai, esa, a fía estereotípica de nai de policía, non? Gravando xente sen o seu permiso, Exacto. repartindo cogomelos por ali para <laughs> tomar moi mala idea. Pero a, bueno, eh, a película tampouco a, a xulga, para non? Nada, o sea, nada. como te fixo con boas intencións, é un adolescente como todos fóramos, e creo que mostra o momento de compartir o vídeo eh, iso, con moita naturalidade, que algo que se fai cun dedo como bum, eh, sen pensar e de repente se desata. Se acaba o mundo. Mm. E de feito está guai tamén a relación coa nai porque precisamente a nai que é guardia civil e eh, cando se entera de que a súa filla que compartiu o vídeo dille que non lle diga a ninguén. O sea, que isto tamén está o sea, rollo aí de wow. O sea, isto seguro que pasa constantemente. Seguramente, sí, parte, sí, ¿no? sí, que farí... Bueno, eu creo que te meto moi ben na como iso, como a película te leva con cos adolescentes e estás pensando, "Buah, por que non decides isto aos, aos teus pais? Por que non Exacto, decides sí. a verdade?" Pero despois te lembras de que, bueno, son adolescentes claro. e non queren meterse nun lío cos pais, ¿no? Claro, porque ti pensas, "Dios mío, se nade o vídeo, a xente vai saber que foi polo vídeo, eh, van buscar a rapaza, ta ta ta." Eh. E non o fan, pero tampouco teníamoslo feito nós. O sea, bueno, igual son, sí, ¿no? pero non bueno, sería fácil. No. <laughs> non, non teria sido fácil, ¿no? No, no, no. Um, o que sí tiene que dicir que a mí me faltou unha escena que cando se dan conta de que Paula está morta, de joder, é que morreu a túa amiga. Faltoume sí. unha escena ali de, de, de que os, os, os adolescentes danse conta de que esta persoa está... Porque sí. hai un... O sea, cortan un montón de tempo sí. porque sabemos que está morta e de repente non sei canto tempo no futuro eh, sí. imos e est están falando un pouco de van ter que facer algo de servicio, de, de, comunitario. servicio comunitario. Y, y... Sí. Pero falta unha escena de como, joder, que coño acabo de facer que sí. a miña amiga está non sei como non non ves. Si, sí, estou de acordo, é como moi precipitado ao final, non? Sí. Eh, Hombre, sí que algún momento no que son conscientes hai un minuto de silencio, creo, no, no, sí. no, no voleibol este, ou no que eh, xogan, no, hand, oh, no bal, balonmano. balonmano, perdón. <laughs> eh, é eh, así, pero sí que é certo que falta que iso quizá iso que parece que pareza máis fríos ao final, non? Porque porque parece que non falta ese momento, pero en verdade que eu creo que sí que sufren, o sea, Erea a pesar de todo o que fixo, ela sufre moito, Pablo era a súa mellor amiga. Ten que, sí, sí, sí. Eh, e eh, eh, bueno, e tamén está guai, por exemplo, o momento final no que Erea e Manu míranse porque Erea fixo todo iso para conseguir enrollarse con Manu, e se miran, e el marcha, e bueno, eu creo que non é un como perda un pouco da adolescencia. E non? Eh, outro día falábamos cunha amiga eh, que comentaba que ela pensa que que probablemente nese momento é cando Manu é consciente de que foi ela a que grabou o vídeo, non? Eh, non sei se queredes opinar ao respecto, a xente que estedes escoitando este teleclube, pero bueno, é unha das teorías, non? E por iso, bueno, non sei que pensas ti, Vince. Si que temos que decir que despois de falar con como catro persoas máis, un pouco <laughs> construímos o final, porque para mí non estaba nada claro. Eh, non sei se si son eu <laughs> o, que é un pouco difícil de entender, porque mm, incluso, o sea, en este momento, cando está no partido de balonmano, Eu non me din conta de que ela choca contra a rapaza que sai no vídeo. Eu aí tampouco me din conta, é eh, a verdade. Así que falando como aí, outra xente despois, eu teño que dicir que eu non vía ben quen era outra persoa no vídeo. Eh, así que parece ser que foi a rapaza que se estaba liando con Paula, Erea choca con ela e despois como hai un momento de que bueno, vote a axudar, xa pasou, non nos odiamos, ou, bueno, non, non sei moi ben, pero... Sí, mm, E aí entende, por exemplo, esta amiga nosa entende que me, cando Manu é consciente, non? De que igual foi ela que grabou o vídeo. Pero bueno, isto todo, é claro, é, é imaginalo ti un pouco sacado, non? De, o sea, cada un aquí pode ver o que quere, non? Porque, claro... Ao final, sabes, por ser unha película de adolescentes e tal que xa mencionamos outras series e tal, eh, eh, ao final está aberto. Sí, o sea, non, non te explica todo, para nada e un pouco tens que facer o teu traballo. O sea, eu creo que terí que ver a última parte, bueno, ou igual a peli inteira, outra vez para pensar un pouco máis en todo iso. Sí, probablemente, porque eu estou de acordo. O sea, Igual é o que está guai da peli tamén, non? Que tampouco tes moi claro o final como termina, non sei. Non, non, a mí me gustan os finais abertos, pero sí que fa, fa, facía falta falar da peli despois porque eu pensaba que vía unha cousa e despois de falar con catro persoas máis dime conta de que, bueno, non, non, non entendín de todo o que estaba pasando. E además é que está guai recoñecelo aquí, eh? que grazas ás que falaron con nós porque <laughs> non, a verdade é que non, non o vimos todo. Eh? Non, non, non, iso. e <laughs> despois, bueno, ti falas un pouco da, da, do fin da adolescencia, pero despois cando van os créditos quedamos con tres nenos xogando sí. cunha pelota que non sei que querer dicir isto tampouco é un pouco da inocencia dos nenos e como que, que, que, que non teñen móviles por <laughs> móviles por hora e non, non poden facer tonterías así ou bueno, a ver como será o futuro do, de, de estes nenos como adolescentes pero quedamos con eles durante, non sei, 3, 4, 5 minutos Eu creo que ten dúas, dúas lecturas. Por unha parte eso, efectivamente, que son os nenos que aínda non que aínda son inocentes e por outra parte obligarnos a ver os créditos. <laughs> De verdade. Todo o mundo quedou para verlos. De, de verdade, porque claro, non podes marchar. Estás vendo aínda unha escena. Eh. Entón, claro, quedas aí e eu creo que te obligan, ¿no? Eh, que está guai, eu pensei, guai, brillante. Porque estás mirando o partido de fútbol sí. e tens que mirar os créditos. Yeah. E entón aí focando ben, por exemplo, a Lucía, a Pan e tal, pero claro, non me queda máis remedio que ler os créditos, ¿no? <laughs> que verlos, sí. <laughs> Bueno, e bueno, aí quedas coas pesaxes da Fonsagrada ao fondo, tres anos xogando cunha pelota, non, a verdade é que é unha escena chula para acabar sí. a peli, pero iso, enigmática, non? Tamén quedas sí, coa sí, dúbida sí. de, bueno, iso quereme decir algo e, e que que? Con este tempo cada hora que pase é crucial para topala. Igual o vídeo son saber o que lle pasou. Deixa de rayarte co do puto vídeo. Joder! O último falar con el o da festa fuches tú, mano. Non me acordo. Ah! Vale, pois como sempre se chegachedes ata aquí, moitas grazas por escoitar Eh, xa sabedes, se queredes ir a ver as neves está nos cines, así que non a perdades. E podedes seguirnos en Instagram. Que seguides en seguirnos, eh? Que nos chamamos o Teleclube. E porfa, facede aí un clic. <laughs> un follow, como se chama, un, un seguir. Un seguir, un ahí. seguir. Que somos boa xente, veña. <laughs> e iso, moitas grazas e vémonos no seguinte Teleclube, non pins? Vémonos, chao, chao.